aho bukera abantu bazobi kwibuka ku inshuro ya mirongo ibiri n'umunani igandagurwa rya merikiro ndadaye yagandaguwe umwaka w'igihumbi kimwe gatatu muri sawa nyaforodebo babona ko demokarasi mu burundi itarashika ku ntambwe ishimishije nayo mu ishyirahamwe avode bakavuga ko bashimishwa n'igikorwa cyo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kiko kirarangwa na severe abacamanza bahamagarirwa gukorana ubwira mu gushyira mu ngiro imanza zacitse ni mu ryo gushyira mu ngiro imanza zacitse bwacitse ni mu gihe imanza zishika ibihumbi amajana atatu zitari bwacigwe mu ngiro mu gisagara ca Rumonge havugwa amazu arenga mirongo itanu ageramiwe no kubomoka nayo hano mu gisagara ca Bujumbura hakavugwa ano makuru tuyahere mu gisata cha politiki umushikanganje wa mbere ariko ashikiriza imbere y'inamashinga amateka na nkenguza amateka zikoranye cegeranyo c'ivyo leta rongoye yaranguye mu mezi atandatu y'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira ibihumbi 2021 bashitse eh, ko Alengiyome Bunyoni ashikiriza ko imigambi ya leta y'igice ca kabiri c'uno mwaka yaranguwe ku bice 80 kwijana ibitashitswe ko ngo vyatewe n'ikiza cha COVID-19 hamwe n'uburyo butashoboye kuboneka mu gisata cy'ubutungane abacamanza bahamagarirwa gushyira mu ngiro ikurikizwa ry'imanza zaciwe no gukorana ubwira n'ubwitonzi muri icyo gikorwa byashyikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umushyikiranganje w'ubutungane janine n'ibizi yatanguje isekeza ryo gushyira mu ngiro imanza zacitse ku rwego rw'igihugu ibikorwa byatanguriye muri sentare ya giheta intara ya gitega ku musozi wa gisuru zone na komine komine giyeta intara ya gitega umushikiranganji akaba yashinze uburimbi ku matongo yarimwo amatati tumukurikire imanza ni muzikurikize uko zacitse uwo mushikiranganje nyene w'ubutungane Janine Nibizi yongeye kandi aramenyesha ko basanze hari imanza hafi ibihumbi amajana 3 zitari bwacike mu gihugu cyose ha hagwiriyemwo imanza z'amatati tumukurikire turaruye imanza zitari bwacike mu gihugu cyose twaragize icegeranyo dusanga ni imanza ibihumbi amajyana abiri na mirongo umunani aho harimwo imanza z'ibyaha aho harimwo n'imanza z'amatati naho twavuga tuti imanza z'amatati ni imanza zikomeye cyane ku mwene gihugu umutekano w'igihugu uravana no kuri izo manza ihagarikwa ry'iryo kurikizwa bw'izo manza murumva ko ikintu nyamukuru gihagaze ku manza zacitse ariko zitigeze zikurikizwa umushikiranganji akaba yahamagariye abacamanza gushikorana ubwira n'ubwitonzi mwishigwa mu ngiro z'izo manza hakaba ibyo yabishikirije igihe yarahejeje gushinga akarimbi mu matongo yo muri komine giheta ni mu ntara ya gitega n'amakurutiyo bandanirize mu gisata cy’umutekano hari ikiziga c'umugabo w'imyaka mirongo itatu caraye gitowe kirobwe mu ruzi ruvubu muri komine muri komine ya kigamba intara ya cankuzo hari ku mugoroba wo kuri uno wa mbere inkuru ziva mu gipolisi zimenyesha ko icyo kiziga coba ari cyo uwitwa jonas umurobyi wo muri komine buhinyuza intara ya muyinga ayo makuru akavuga ko yishwe anizwe na bagenzi biwe batatu b'abarobyi banongo bajya bari mu minwe y'abajejwe umutekano kandi ikindi cyamenyekanye nuko nguno yanizwe yishwe azira amafaranga ibihumbi umunani by'ideni yari afitiye abo bagenzi be isanganiro inama isumba ku cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri ano makuru tuyabandanirize mu gisata cya politiki demokarasi yo mu burundi ngo ntirashika ku rugezo rushimishije ku bw'umukuru w'umugambwe sawanya forodewu ngo ageranije demokarasi ntirashika ku bice mirongo itanu ku ijana mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Pierre Claver Nahimana avuga ko ibyo biva ku kubona kahise ku Burundi karanzwe n'ubwicanyi bugenda bwisubiriza ibituma ndetse ngo ataterambere igihugu gishikako abivuze mu gihe kuri uyu wa kane abarundi bahimbaza imyaka mirongo ibiri n'umunani iheze hagandaguwe incungu ya demokrasi merikiyo ndadaye tumukurikire igihugu kiguma kiri muri mwene ivyo by'ubwicanyi ntibikunda ko gitera imbere ntibikunda raba ivyo turimwo abarundi naho rimwe rimwe batubwira ngo bigega birabogaboga mugabo waraba abakozi bavuga bati twongereza imishahara ibigega ntibiba bikibogaboga abantu barondera amadolari nta uturongo waraba hirya no hino ugasa nta gitoro dufise abakiri bato ntibaronka akazi biva kuri kahise kacu twishinga kuja muri iyo logike y'ubwicanyi twishinga kuguma muri iyo mitima yacu yo kutarabana neza ngo tuje hamwe abarundi jewe naraba umututsi mu maso nkamuraba mugabo nkamera gutya nawe yandaba akandaba mu maso turanywa icupa mugabo kamera gutya rega demokarasi si kuvuga ngo ni amatora gusa ngo mwagiye amatora turayajyamo tugatora haravuga ati yagenze nabi haravuga yagenze neza mugabo turatora kandi abakuru tukabaronka bakadutegeka mugabo ntibikwiye demokarasi si amatora gusa demokarasi hariho ibindi bintu ndadaye yashaka iterambere abantu ntibabandanye bicwa none amagrenade ntituyabona ntitubuve abantu bapfuye ku mabarabara ntitwumva abantu bategereye abantu bakabica none ibyo wovuga ngo ngo ya demokarasi kuri irateye imbere hari abantu bakivuga ati jewe ntateye amagerenade abantu bapfe ntibikunda nivyo ndademera icyo yatubwiye ati amatora araba multipartism iraba amajourno mashasha yaraje ni menshi kandi uba abantu baravuga burya imbere ushobora kuvugira ngaha gucya oya kandi amwe ntibari kuza ngaha oya ntibyakunda mugabo ubyihweje neza turacyari inyuma y'ibice mirongo itanu ku ijana n'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frode wishyirahamwe Avode ry'abapfakazi n'imfuvyi ry'abahitanywe n'intambara rirashima leta ku kigoro ko kwibuka abasigwa ba perezida merikirondadaye mu gihe buca uburundi bwibuka imyaka mirongo ibiri n'umunani heze agandaguwe icegera c'urongo iryo shyirahamwe asaba ko n'imiryango yasizwe n'abandi bafashanya akazi nabo nyene boshikirwa jacqueline karibwami atege agatera intege na bene gukora ubwo bwicanyi kugira bubahuke gusaba ikigongwe baheze bakigirirwe tumukurikire kandi hagashyirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imfubyi ziwe bashigikirwa ku bw'ivyo ishyirahamwe vode yifuza ko igikorwa cyo kwibuka inyenyicubahiro perezida melchior Dadayi cokorerwa n'abafasha biwe bapfiriye mu mabanga igihugu cari cabashinze gutyo imiryango y'abasigwa babo ikibukwa kandi gashigikirwa ishiramwe avode rirashima igikorwa cy’umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi kandi rirakeza inama nkenguzamateka ku ntererano yayo mu kurondera ukuri ibicishije mu biganiro iheruka gutegura ishyirahamwe avode ririyamirije ryivuye inyuma ibikorwa by'ububisha bikorerwa abenegihugu bitekaniye bishobora gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu bisaba leta ko yoshimika mu gutanga impozamarira ku bantu babuze ababo mu bwicanyi bwazingamitse igihugu kuva cikukiye kugira ngo umugambi wo kunywanisha abarundi ushoboke rirateye intege abakoze ubwicanyi ko bova mu gacerere bakubahuka gusaba ikigongwe abakorewe ibyaha nabo bemere gutanga ikigongwe kugira ngo bose babohore imitima yabo bongere barage kazoza keza abana babo Jacqueline Kayibwami arongoye ishyirahamwe avoda n'umakuru tuyabandaniza mu gisata cy'ibidukikije amanzara ya 50 yo mu gacimbiri Casta muri quartier Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge arageramiwe no kubomoka bivuye ku mazi y'imvura azanana muri quartier Birimba bihana urubibe abanyagihugu amazu yabo ageramiwe basaba ko komine ifasha mu guha inzira ayo mazi Jeremy Bizimana Mustanteri wa komine Rumonge asaba abubaka muri kino gihe kwimbira ibinogo ayo mazi y'imvura mu mpangu mu kurindira ko ibikorwa by'uburyo burebure bikorwa kubwiwe ibyo byoba birafasha mu kugabanura amazi yisesa mu mabarabara agatera mu bice bimwe bimwe by'iyo ntara ya rumonge n'igisagara ni nkuru ya mugenzi wacu jean Pierre Misa bandanirize ano makuru mu bijyanye n'inyubako hano mu gisagara cya bujumbura zimwe mu nyubakwa zirangurirwamwo imirimo y'amazone amwe amwe ya meri ya bujumbura shaje kuko zimaze igihe kinini zubatswe abarongoye amazone yangagara na Nyakabiga baganiriye na bagenzi bacu bavuga ko bafadikanije n'imvukira na meri ya Bujumbura bariko bagira uko bokora kugira ngo bubake ibiro mu buryo bwa kijambere inkuru mugenzi wacu Omen Duwayo aho twaciye nko kuri zone gihosha komine ntahangwa impome z'ibiro vya zone zisizwa karangi ibiro vy'amazone ya Kamenge na Cibitoke Nyabisheke biboneka ko atamyaka myinshi bimaze ariko ibya zone ngagara nubwo bisiza karangi biraboneka ko bimaze igihe kinini byubatswe ntandikiye Frank Ernest arongoye iyo zone ati ni nyubako zo kuva mu gihe cy'abakoroni ariko umugambi wo kubaka ibiro vya kijambere ugeze ku ntambwe nziza ni inyubako za kera ariko umugambi wo kubaka inyubakwa izokoreramo zone ya kijambere iyo nyubako rero yarubatswe kuva mu kane mu mpera z'ibihumbi na na cumi 2014 ibikorwa byaciye bihagarara gushika kino gihe twe nacyo twomenya igituma meri yoba yarahagaritse ariko bivana n'ibikorwa byinshi iba yikirakora mu mazone atandukanye bakaza barakoramo kimwe kimwe kimwe kimwe eka na Gervais ndiho kubgayo mugenzi we wa zone Nyakabiga iri muri commune mukaza aremeza ko akorera mu biro bishaje ariko ngo ku bufatanye n'imvukira na meri ya Bujumbura umugambi wo gusanura ibyo biro ugeze ku bice mirongo ibiri 200 kwijana umugambi wateguwe na bamwe mu mvukira za zone Nyakabiga aho bifuza yuko yuko bokubaka ino nyubakwa mu buryo bwa kijambere bw'igorofa tukavuga yuko uwo mugambi uramaze kuja mu ngiro nk'ibice mirongo ibiri kwijana kuko barashoboye gutangura ibikorwa by'ibanze tukavuga yuko n'uwo mugwi wamaze kubona mu w'igisagara ca Bujumbura aho bagiye kuvugana bamenyesha yuko bagiye bubake zino nyubakwa mu buryo bwa kijambere turizera neza ko mu mezi abiri canke atatu bitevye ibikorwa by'ibanze bishobora gutangura hano kuri ino zone ya Nyakabiga abo barongozi bizera ko bafadikanije n'imvukira bagiye gukorera mu nyubako za kijambere nk'imvukira zo mu ngagara tuko turavugana ingene two kuyungunganya kugira iyo nyubakwa ya zone ya kijambere yoboneka kibaza ko nitwafata ya mbere na meri izoca iza ikunganira turizeye cyane gose kubera ko mu bikorwa twagiye twakora n'imvukira za nyakabiga harimo diaspora ni byinshi bagiye bakora tukabona yuko babikora bikaranguka neza kandi bigahera ntabwo badufise kubera ko n'igisaba ca Bujumbura kibifisemo ukuboko umugambi wo kubaka ibiro bishasha uriho no muri zone buyenzi y'ubuhinzi nk'uko bishyikirizwa n'uwirongoye tugushimire mugenzi wacu Omer Nduwayo bamwe mu bakenyezi bava mu makomine atandukanye y'intara cibitoki badandaza inzoga bita rugombo iva mu gitoki barashima ingene urwo rudandazwa rubateje imbere ariko bakavuga ko rimwe na rimwe bakora bahomba kuko abarangura iyo nzoga bava mu zindi ntara aribo bishingira ibiciro opese Kaheme eh, bizoza buramatari w'intara ya Cibitoki hamagarira abo bakenyezi gukorera hamwe kugira ngo inyungu iboneke kuri bose n'inkuru mugenzi wacu Ridi Gahimbare Igitoki jewe natangiye kukigana mfise imyaka 14 jewe mu gutangira kugana nabanje shikandi umucanga aba n'abakenyezi badandaza inzoga iva mu gitoki benshi bita urugombo ah, ah, turi ku isoko y'inyeshenza iri muri komine komine mugina intara ya kibitoki ushitse mu kibanza kidandarizwamwo ukugwagwa ubona abakenyezi benshi ugereranije n'abagabo iruhande yabo hari amabido arimo inzoga imiduga minini minini y'abaje kurangura iyo nzoga abakenyezi twasanze muri icyo kibanza baratubwira ingene batanga urwo rudandazwa igitoki jewe natangiye kukigana mfise imyaka cumi n'ine nta rundi rudandazwa nakoze nagumye kugonye nyene n'iyi saha rero niko kazi mfise nkora yewe mu gutangira kugana nabanjije kandi umucangero nza gucingero natangije nk'umutawungani ibihumbi mirongo itanu ariko ubu ndaguma nduga gake gake gake gake abo bakenyezi rero badandaza iyo nzoga bita urugombo bavuga ko gushika ubu bamaze kuronka ibitari bike bivuye muri urwo rudandazwa iruhande yo gutunga imiryango bararangura n'iyindi migambi nko kugura amaparsele no kubaka amazu ndasaba ko ntayatora ntakoresha umugambi njye nashize mu nzu y'ubwatsi mugabo itarafashije shika ku ibati nabikanguye ntago kirahomba ariko narose akaparasera kandi narubatse Hatungimana Vincent arongoye umutumba rugajo wo muri komine Mugina yemeza ko urwo rudandazwa rukorwa hanini n'abakenyezi rubeshejeho imiryango myinshi ariko rero abo bakenyezi bavuga ko hari igihe bakora bahomba kuko baba barangura aribo bishingira igiciro rero hari igihe dushaka kudandaza tugahomba bivuye kuri izo mbuzuko abajumbo nabo bagaca bashaka kudushimiza kuko tutari twarangura bo bashaka bame bagura amahera make basanze zizimbye baca bagumuka kubera bo bafite ishyirahamwe bagaca baja hamwe ngo dushinge ibeyi tugura uno munsi kandi bo barishinga bigakunda ariko twe kubera nta shyirahamwe dufise ayo bahita baduha nayo nyene biyumviriye ko ibidaye inzoga baduha bitanu cumi tuyatora uko nyene hwase uca ngo turagiye turabe ko muvyinywera kubera nta shyirahamwe dufise twemera tugahomba kuri ivyo opasan 1 kareme bizoza buramatari w'intara c'ibitoke ahamagarira abakenyezi gukorera mu kuko ariho ubu hari akarusho turahimiriza abantu yuko atawuza ari korari rumwe wenyine nimba ku mutumba runaka bagana nibaje hamwe ego umwe wese avuga ati jewe nzanye ibingano ku nzanye ibingano ku hama avuga ati dushize hamwe batanguze umutaha umwe hamaze barakorera hamwe ibice mirongo umunani ku ijana by'abakenyezi akaba ari bo bakora n'urugo rudandazwa rw'ikinyobwa bita urugombo aho ku isoko inyeshenza nk'uko byemezwa n'urongo mu mutumba wa Rugaju. vuga undemeshe kwiyagiriza ni igihe umuntu canke umugwi w'abantu wumva ko wiyotsa ku kintu kibi cakozwe muri kahise icegera c'urongoye umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi severe nowe Clement ni nziza asigura ko ivyo vyibonekeza kenshi iyo habaye igikorwa cibutsa ivyabaye muri kahise ni ya mugenzi wacu oronera muco ukwiyegereza ngo ni igihe umuntu cyangwa umugwi w'abantu wiyotsa amabi yabaye muri kahise nowe clemone nziza icegera cy'urongoye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunwanisha abarundi cvr asigura ko umuntu ashobora kuba ari we yabikoze cyangwa atabikoze ariko ari mu ruhande rw'ababikoze bimwe mu bibiranga ngo ni igihe bamwe baguma bashaka kwishigikira ku byo bakoze cyangwa naho bagashaka kwerekana ko bababaye gusumba abandi ibyo byabaye muri kahise bo bagomba ahubwo kuvuga ngo ah uri kuzi urakaboze ingaruka ngo ni nyinshi zahereye ku guhanahana amajambo mabi bikazana incuka kibi gishobora no gushikana ku mabi y'ikivunga kumenya ukuri nyako ku byabaye mu ntumbero yo guharirana no gutahurana ngo ni uburyo bwiza bufasha ko abantu bidegembya mu mutima gutohoza ukuri ni kimwe mu bintu bifasha aho abantu bari hamwe ari abemera n'abatari bemera bashobora kuvuga bati duturire ukuri hamwe tukubone icyo kirashobora gufasha hanyuma kandi ni n'ukwemera kwishushanya n'uwo wababara uriya yababaye uriya yakomeretse jewe kumwegera no kumwumviriza ibyo ari arambarira kuraba neza inyifato yiwe ingene yifata biratuma ndamutahura nkamenya ingene tugendana gusumba kubandanya ndaba hirya nkaho umenga ntacabaye kumbure ko atariko aravuza urwamo ukibaza ngo byose bimeze neza ariko ubundi kumbure ariko agendera kuyihwa yinjiye mu kirenge nawe Clement ni nziza icegera c'urongoye umugwi CVR ahanura kandi k'imigwi y'abantu bitandukanye yo kwiga kumenya ukuri muntu mbere yo kudasubira mu kabi kabishe tukengukire onera muco n'umutumire wawe nowe Clement nziza tubakengurukiye mwebwe mwaduteza abiri kengurukire Alphonse kubw'Imana yatumye amaje abashikira iwanyu shari makuru njana abashikija no makuru nahutaha